Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օրվա հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Արարատ քաղաքի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանը։ Ջերմ սիրտս կտանեք Արցախ։ Այսպիսի ջերմությամբ սկսեց ու ավարտեց իր խոսքը Հայաստանի Հանրապետության Արարատ քաղաքի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանը։ Պարոն Սարդարյան, Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ունկնդիրներին կներկայացնեմ մեր հարցազրույցը, մեր հանդիպումը ձեզ հետ նախ խնդրում եմ պատմեք հիվանդանոցի մասին։ Հիվանդանոցը հիմնադրվել է 56 թվականին որպես Արարատի ցեմենտիֆերի կոմբինատի բուրսանոց։ Հետագայում դարձել է Արարատի քաղաքային հիվանդանոց եւ 90-ականների արդեն դարձել է Արարատի հիվանդանոց հագուաշնիտիրական ընկերություն։ Ինչ ունեք եւ ինչ չունեք։ Ունենք ընդհանուր պրոֆիլի բոլոր բաժանմունքները, ընդհանուր վիրաբուժական, մանկաբուժական, թերապևտիկ, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, մեծերի եւ մանկական պոլիկլինիկա, շտաբ բուժօգնության կայան։ Ինչ բուժսարայություն չեն կարող արարացիները եւ շրջակա շրջանների գյուղերի բնակիչները ստանալ ձեզ մոտ։ Ներովիրաբուժական ծառայություններ չեն մատուցում, վիրահատականի նկատի ունեն, սրտի վիրահատության, մասած բոլոր միջամտությունները մեզ մտարվում են նախքան մեր հարցազրույցը ներկայացնել իմ կնդիրներին, ես պետք է պատմեմ իմ զրուցակցի մասին։ Ոստի խնդրում եմ դուք պատմեք ձեր մասին, կենսագրական տեղեկություններ։ Ծնվել եմ 59 թվականին Արարատ գյուղում, 82-ին ավարտել եմ այն ժամանակ պետական բժշկական ինստիտուտը, բուժական ֆակուլտետը։ Դրանից հետո ուղեգրվել եմ նախարարության կողմից վեդու Արարատի շրջանային կենտրոնական հիվանդանոց, որը այսօր Վեդու հիվանդանոցն է, որպես վիրաբույժ աշխատել եմ մինչև 94 թվականը։ 94 թվականին տեղափոխվել եմ Արարատի հիվանդանոց որպես վիրաբույժ, հետո բուժգծով տեղակալ 95-ի վերջից հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնն եմ ստանցնել։ Մենք հանդիպում ենք երկու շաբթի օրը առավոտյան, անշուշտ շրջայցեր են եղել։ Ինչպես եք սկսել աշխատանքային օրը։ Շրջայցը դեռ չեմ հասցրել, քիչ հետո կանենք։ Աշխատանքային օրը սկսվել է խորհրդակցությունով հերթապահ ժանձնակազմի հետ, որտեղ քննարկվել է Կիրակի օրվա դեպքերը, հիվանդանոցի անցուդարձը։ Խնդիրներ մանր ու մեծ ինչ որ եղել է քննարկել ենք օրվա ընթացքում բոլոր խնդիրները իրենց համապատասխան լուծումները կստանան։ Մոտ 25 տարուց ավել է ինչ վարում եմ առողջություն հաղորդաշարը, առիթ եմ ունեցել հանդիպել եւ արտ երկրի մեր հայրենակիցների եւ նշանավոր բժշկության բնագավառում իրենց խոսքը ասած, գտած նշանավոր գիտնականների անձանց հետ եւ հպարտորեն կարող եմ ասել, որ հայ բժշկությունը կարողանում է իր խոսքը ասել, այսքան բարդ ու խրթին մի բնագավառում ինչպեսին բժշկությունն է։ Համամիտ է ինձ հետ պարոն Սարդարյանը։ Իհարկե, միանշանակ։ Այսօր բժիշկները կարողանում են շատ-շատ հարցերում շատ սատարկանել հիվանդին։ Առաջնակարգ այսօրվա գործող, ընդունված չափորոշիչներին ու չափանիշներին համապատասխան։ Պարոն Սարդարյան, երբ Երևանի գլխավոր սրտաբանը Պարոնակ Զելվեյանը հաջախել է Արցախում, սիրում է Արցախը, միշտ ասում է սիրտս լավ է բաբախում, երբ Արցախում եմ։ Ինչ գիտեք Արցախի մասին, ինչ գիտեք Արցախի բժշկության մասին, երբևէ եղել եք Արցախում։ Իհարկե, ինձ թվում է այդ հարցը ցանկացած հայի տալը մի քիչ ներմասեմ, տեղին չէ։ Բնականաբար Արցախում եղել եմ եւ ոչ մեկ անգամ լավ ծանոթ եմ թե Արցախին, թե Արցախի պատմությանը, թե Արցախցուն, որ ասեմ գերազանց առողջապահությանն եմ ծանոթ չէ, բայց ընդհանուր ծավալով տեղյակ եմ, տեղեկացված եմ թե հիվանդանոցներից, թե բժիշկների, թե սարքավորումների, թե կատարվող աշխատանքի մասին։ Եվ լավ է, այսօրվա դրությամբ Ինչու այդքան քիչ խոսեցիք մեր փոքր, բայց մեծ հայրենիքի մասին։ Քիչ խոսեցի։ Դա չի նշանակում քիչ խոսեցի։ Ես ուղղակի հակիրճ ասեցի, բայց ասածս խոսքերից յուրաքանչյուրի տակ տարիների ու հարյուրավոր մարդկանց աշխատանքը։ Եթե հիշենք սկզբից, Արցախի հանրապետության գոյության սկզբից ի նկատի ունեմ եւ այսօր այնտեղ շատ մեծ խոչընդոտներով ու շատ երկար ճանապարհ է անցել առողջապահությունը կարելի ասել համարյա զերոյից սկսել է, այսօր կա ժամանակակից բուժօգնություն մատուցող առողջապահություն համակարգ։ Պարոն Սարդարյան, ունեք լավ մասնագետներ Արարատի հիվանդանոցում եւ ինչ մասնագետներ են։ Մեզ մոտ կարողացանք այս տարիների ընթացքում հասնել նրան, որ նախ մասնագետների մեծ մասը երիտասարդներ են, Եվ երկրորդը շատերը կան, որ հիմնովին, ամբողջովին իրենց մասնագիտական կարողությունները ունեն դիրապետում են եւ վիրաբույժ եւ ցավազրկող եւ վերակենտանացնող եւ սրտաբան եւ մանկաբույժ եւ նյարդաբան եւ մանկաբարձ գինեկոլոգ մենք ունենք բոլոր մասնագետները եւ նորից եմ կարգում նաեւ կլինիկական մեր լաբորատորիան հիմնականում աշխատողներ երիտասարդներ են հիմնականում եւ դե շնորհալի երիտասարդներ։ Միանշանակ։ Ուրախ եմ նշեցիք, որ այստեղ տեղակայված է նաեւ մանկական բաժանմունքը։ Ինչ սերունդ է այսօր ապրում Արարատում, շրջանում։ Ի նկատի ունի երեխաները։ Երեխաները։ Այո։ Երեխաները միշտ լավն են։ <laughs> Ամենտեղ լավն են։ Բարգաստը նորմալ մենք այսօր վաղվան ոնց որ թե հույսով նայել կարող ենք։ Մենք լավ սերունդ ունենք։ Հիմնականում առողջ, եթե հիվանդ չհամարենք այդ սեզոնային շնչական վարակները, բան, այսպես Փարքասուս երնդն առողջ է։ Ինչ տանեմ Արցախ հետս։ Ոյ, Արցախ մեր ջերմ սիրտը։ Արցախը գիտեք, միշտ հայրենիքն է այդպեսին։ Հատկապես հանրապետությունից դուրս ես գալիս, չէ՞, զգացմունքները մի քիչ ավելի այլ կերպ են արտահայտվում։ Սգում, կանչում, չէ՞ ու երբ որ հետ ես գալիս իջնում օտանավակայանում, տպավորությունը որ դու տուն եք ար։ Արցախը քիչ ավելին է։ Արցախն անգամ եթե այնտեղ ես լինում, շրջում ես, այդ զգացողությունը չի մեղմանում ոնց Հայաստանում։ Մի տեսակ Արցախը ոնց որ կորցրած վերագտածի, մի տեսակ շատ թանկ ստացածի ու շատ թանկ պահվածի, թող արցախցին ինձ ներող լինի նման արտահայտության համար, ոնց որ սպասված երեխա է։ Լերիվայլ ասոցիացիա։ հա։ Շնորհակալ եմ։ Ես դες մի դեպք պատմեմ։ Հերթական անգամ Արցախ գնալուց այնտեղ կա մնցակետ, որտեղ մեքենաները ես չգիտեմ գրանցում են թե չէ, հա։ ամենայն դեպս կանգնեցրին, այսինքն կանգարի ազնանշանը կար, ես կանգնեցի։ Մոտեցան հարցրեցին երկու երիտասարդներ համազգեստով։ Ասցին, որտեղից եք գալիս։ Ասցի Հայաստանից։ Ասեց, ստեղել է Հայաստան։ Աստու իհարկե միանշանակ ցավը տանեմ, բնականաբար։ Ուղղակի ոնց որ սահմանագից եմ անցնում, ելի Հայաստանն է, մերն է, բայց մենք սովոր ենք Արցախ կոչել։ Ոչ մի տարբերություն։ Հայաստանից եկել եք, Հայաստան եք գնում, ձեզ բարի ճանապարհ։ Բնական է։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության Արարատ քաղաքի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանը Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ծիծաղ Ծիծաղը սիրտը բուժելու ամենալավ դեղամիջոցն է, ասում է Մերիլենդ նահանգի Սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Մայքլ Մյուլերը։ Այնուամենայնիվ, մենք չգիտենք, թե ինչու է ծիծաղը պաշտպանում սիրտը, բայց մենք գիտենք, որ նյարդահոգեբանական լարվածությունը կապված է էնդոմարմնի վնասվածքների հետ։ Էնդոմարմինը հանդիսանում է մեր արյունատար անոթները կարգավորող պաշտպանիչ արգելք։ Հորետեսությունը եւ նյարդային գերլարվածությունը կարող են առաջացնել բորբոքային ռեակցիաների շարք, որոնք որոնարար զարգերակներում առաջացնում են խոլեստերինի կուտակումներ, սրանք էլ առաջացնում են սրտի նոբաններ։ Ամերիկայի գիտնականները հայտնագործել են, որ ծիծաղը դա ներքին աերոբիկա է, երբ մարդը ճպտում է կամ լիաթոք ծիծաղում, ապա լավանում է նրա սրտի աշխատանքը, արյունը հարստանում է թթվածնով, իսկ ավելորդ կալորիաները այրվում են։ Բարգամներ ավարտեցին կորվա թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոդա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։